Я покинул родимый дом, голубую оставил руку. Три песцы, березняк над прудом, Теплит матери старый круг. Распласталась на тихой воде, Словно яблоный свет и нам вода пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь. Долго здесь извинять в бурде. Переход в голубую руку. Старый клен на одной ноге. И я знаю, есть кто листьев целует дождь. От того, что тот старый клен головой я